Sura 51 Ezzarijat Oni koji pušu Meka 60 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا tako mi onih koji pušu snažno. Falhamilati wiqra. I onih koji teret nose. Faljariyati yusra. I onih koji plove lahko. Falmuqassimati amra. I onih koji naredbe sprovode. Inna انما توعدون لصادق Istina je, zaista, ono čime vam se prijeti. وان الدين لواقع Nagrada i kazna sigurno će biti. والسماء ذات الحبك Tako mi neba punog zvijezdanih puteva, انكم لفي قول مختلف vi govorite nejednako. يؤفك عنه من افك Od njega se odvraća onaj za kog se znalo da će se odvratiti. قتل الخراصون neka prokleti budu lažljivci. Allazina hum fi ghamratin sahun. Koji su utonuli u neznanje, ravnodušni. aluna ajjana jaumud Oni pitaju, kada će dan sudnji. Jevme hum alen nari uftenun. Onoga dana kada se u vatri budu pržili. Zuku fitnetakum hada allazi kuntum bihi tasta'đilun. Iskusite kaznu svoju To je ono što ste požurivali. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Oni koji su se Allaha bojali, u dženeckim bašćama će među izvorima boraviti. Ahidina ma atahum rabbuhum إنهم كانوا قبل ذلك محسنين Primat će ono što im gospodar njihov bude darovao, jer oni su prije toga dobra dijela činili. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون Noću su malo spavali, وبالأسحار هم يستغفرون i u praskozorje oprost od grijeha molili. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم A u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. وفي الأرض آيات للموقنين Na zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju. وفي أنفسكم أفلا تبصرون a i u vama samima. Zar ne vidite? وفي السماء رزقكم وما توعدون A na nebu je obskrba vaša i ono što vam se obećava. فورب رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون I tako mi gospodara neba i zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim, اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون kada mu oni uđoše i rekoše, mir vama, i on reče, mir vama, ljudi neznani. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين I on neprimjetno ode u kućanima svojim i donese debelo tele. فقربه إليهم قال ألا تأكلون I primače im ga. Zar nećete da jedete? Upita. فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم Osjetivši od njih u duši zepnju. Ne bojte se, rekoše. I obradovaše ga dječakom koji će učen biti. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم I pojavi se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući i reče, zar ja, stara nerotkinja. Kalu kadaliki kala rabbuk innahu huval hakimul alim. Tako je odredio gospodar tvoj. Rekoše oni, on je mudri i sveznajući. znajući. قال فما خطبكم ايها المرسلون A šta vi hoćete o izaslanici? Upita Ibrahim. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين Poslani smo narodu griješnom, rekoše. Linursila alaihim hijjaratam min tin. Da sručimo na njih grumenje od ilovače. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Svako obilježeno u gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli. Fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin i mi iz njega vjernike izvedosmo. فما وجدنا fiha غير بيت من المسلمين a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađo smo. وَتَرَكْنَا fiha آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ I u njemu za sve one koji se boje patnje neizdržive znak ostavi smo. وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين I o Musau, kada ga s očiglednim dokazom faraonu posla smo, فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون a on, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče, čarobnjak je ili lud. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم I mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم I o Adu, kada na njih vjetar posla smo u kome nije bilo nikakva dobra. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم Pored čega god je prošao, ništa nije poštedio. Sve je u gnjilež pretvorio. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين I o Semudu, kad mu bi rečeno, uživajte još neko vrijeme. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون I oni se oglušiše o naređenje gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين I ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين I o Nuhovu narodu davno prije. To, zaista, bijaše narod neposlušni. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون Mi smo nebo moći svojom sazdali, a mi, u istinu, još neizmjerno mnogo možemo. والأرض فرشناها فنعم الماهدون I zemlju smo prostrli. Tako je divan onaj koji je prostro. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون I od svega po par stvaramo da biste vi razmislili. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين Zato požurite Allahu, ja sam vam od njega da vas javno upozorim. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين Ne prihvatajte drugog Boga osim Allaha. Ja sam vam od njega da vas jasno opomenem. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون I tako je bilo. Ni onima prije ovih nije došao ni jedan poslanik, a da nisu rekli, čarobnjak je ili lud je. Atawasau bih, bel hum kavmun taun. Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili. فتول عنهم فما أنت بملوم Zato ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين I nastavi savjetovati. Savjet će vjernicima doista koristiti. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Džine i ljude sam stvorio samo zato da mi se klanjaju. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ja ne tražim od njih obskrbu, niti želim da me hrane. Inna Allahe huwa razzaku dhul kuvati l-medin. Obskrbu daje jedino Allah, moćni i jaki. Fa inna lillazina zalamu zanuban misle zanubi ashabihim, fa la jasta'dilun A nevjernike će stići kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni. I neka me ne požuruju. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون Jer teško nevjernicima na dan kojim im se prijeti.